Da te Allah subhanahu wa ta'ala odabere. Pogotovo u ovom, u ovom vaktu. Kada živimo u epidemiji grijeha. Kada te neko nazove i kaže šta imaš. Recimo ima grijeha. Nemoj reći nema ništa. Nije to potpun odgovor. Posjeti i sebe i njega da živimo u epidemiji grijeha. I da je rješenje izlaz da se sačuvamo u ovom vremenu za koga kaže poslanik ali se ratu o sedam. Kabibu bi din ke kabibu bi džemr. Da će doći vakat kada će se teško biti držati vjeri. Pa je naveo primjer kao čovjeka koji drži žeravicu u svojoj ruci živjeti u epidemiji grijeha, živjeti u vremenu kada ljudi jednostavno pokušavaju da utrnu Allaho svjetlo, kao da je vjera zastavila, kao da je sunnet onoga koji je poslan Allahovom milošću, na stvar, imaju neki novi sunneti, neke nove vizije, neke nove vjere, nema nego jedna vjera kod Allaha tabareke wa ta'ala. Inna dina inda Allahi l-Islam. Jedina priznata vjera kod Allaha Đelešanu je Islam. Koji je to Islam? Islam koji je utemeljen na Kur'anu i na sunnetu. Danas imamo razne islame na pozornici. Pa su spunjeni čak i oni nevjernici koji pripadaju ahlu šitabijama. Skoro jedna grupa muslimana koji rade fasade. Radili su kod jednog srbina. Pa su bili pošteni, korektni, dostojni onog dogovora kojega su dogovorili s njim u pogledu poslovanja. Pa onako izgubljen donio im kahu i kaže vi ste najbolji Vi ste najbolji muslimani od ovih islamskih vjera. Pogledajte izrazna. Vi ste najbolji muslimani od ovih islamskih vjera. Hoće kazati kod vas svašta ima. Ima razni pakovanja. Pa je htio da iskaže vi o kojima se najviše ružno govori. Kada čovjek dođe sa vama u kontakt, I kada počne sa nama da razgovara i da posluji, onda pokažete pravi islam i obolite sve one medijske laži i petljanije koje se svakodnevno ponavljaju oko ovama i oko vas. Zbog toga, slijediti sunet poslanika, ali sada su vas sram, zahtjeva da čovjek Allah te bareke wa ta'ala i njegova poslanika stave iznad svega ostalo. I to je, kažem, velika počast za svakog pojedinca i za zajednicu da je to lahko. Svi bi krenuli u to. Griješiti je lahko. I zato uvijek imamo više griješnika nego oni koji su Allahu pokorni. Ali isto tako, onaj ko krene putem Islama, njemu ništa lakše nema od toga. Njemu vjera nikada više neće biti teret, nego će mu vjera biti užitak i on bez vjere ne može. On bez svega drugog može, ali bez vjere ne može nikako. To jeste bez sunneta poslanika, ali i sada tu od Mi nastavljamo ciklus, serijal, hutbi koje govore kako da pomognemo poslanika, ali stratu od stran. Koji su to načini metode da budemo novo komponovane ensarije i muhađiri, da budemo braća poslanika, ali stratu od stran. Kako nas je najavio poslanik, ali stratu od stran, govoreći ashabima da ima braću. Pa mu kažu ashabi, a šta smo ti ni o Allahov poslaniče? Kaže, vi ste moji ashabi, a ja imam braću koja će doći, slijedit će me, a nisu me vidjeli. Imaće nagradu 50. Mi možda nas rekli, eura, maraka, zlatnika, odmah sad je Allahu aposlanika, ali sratu od stranu hoće da provjere u kojoj se citri ahiretskog karaktera govori. Pa kaže 50 hamsine nikom, imat će nagradu 50 da sada. To su oni, jer danas da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam živ među nama. Ne bi potrebe bilo da se više nagađamo i da se razumjeravamo, bio bi jasan put, bio bi istina i laž, i niko više ne bi mogao zamotavati islam u svoje neke celofane i kazati i ovo je islam. Bio bi islam i ono što nije od toga. Ali Allahova mudrost velika i dalje poslanikov sunet je među nama. Pravili ponašanja je među nama. Vita koja vodi na osmera ženevska vrata je nama u mogućnosti svaki dan da je dobijemo i da nimalo ne budemo poniženi čekajući da neko tu vizu udari u naš pasu šahiretski i da krenemo prema Allahu te barek evo ta'ala. U ovoj hudbi uz Allahu te bareke wa ta'ala pomoć ćemo se doticati metoda koje su vezane za umet i za da'i. Prošli put smo obrađivali porodični život i atmosferu u kući kako možemo da pomognemo Allahu a poslanika ali salatu od sram. Evo dođe prilika da izađemo iz svojih kuća jer ovo je vjera koja ulazi u sve pore života. Ovo je din bez kojeg se ne može zamisliti ni jedan segment života. Ovo je vjera koja jedino ima rješenja za sva pitanja. U ovoj vjeri čak i drugi traži odgovor na svoje halove. Znate li kada je Enderos, današnja Španija, zbog koje ćemo svi biti pitani kod Allaha Čevlešanuhu, zašto je u rukama oni koji ne znaju o sebi ništa, kamo je o Bogu, o Allahu Čevlešanuhu. Kada je Ezeros bio ruka muslimana, kršćani Evrope, Paris, London i druge metropole, slali su svoje zaslanike da prepišu mnoga pravila. Nisu oni znali šta je Hamas, Nismo znali šta je kupatilo hala i tome slično. Nismo znali da se međusobno poredaju kako treba i usklade svoj život da to na neku normalu liči. Pa su slali svoje stručnjake i zaslanike da prepišu kodeks vladanja kod muslimana. Pa kada bi danas pogledali kako su socijalna i društvena pitanja rješena u Francuskoj, Engleskoj, Njemačkoj i usporedili sa malikijskim mesebom oko tih stvari koje govore, vidjet ćemo da ima sličnosti. Znači, oni su došli i prepisali. Otkud tebi kuća na dva, na dvije vode. Prepisao si negdje. Otkud ti takva frizura? Pa od koga si prepisao. Otkud ti švedski sto? Pa donio si ga i švedski. Otkud ti takav vid govora? Odnekle si ga donio. I umijet će slabi uzimati od jakog. A ja htjela da budem musliman koga Allah te bare kjevo tala uzigao ovom vjerom koja je protkana Kur'anu i sunnetom. 50. vid pomaganja poslanika, ali i salatu wa salam, jeste da objašnjavamo ljudima i sebi. Karakteristike poslanika, ali i salatu wa salam, To jeste karakteristike njegove dave. Da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslan kao milost. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi smo te poslali o Muhammede kao milost svim svjetovima. poslan je od Allaha te tebareke wa ta'ala da uputi ljude da obožavaju samo jednog gospodara da ne obožavaju Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i da ništa ne traže od njega i da im on treba biti posredni do Allaha Đerlešanuhu nego da se direktno obraćaju Allahu tebareke wa ta'ala njega obožavaju a Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme slijede i za njim se povode kada imam kaže krenite za mnom da nemaju ni trun sumnje da nas ljudi koji im god bahne rukom lijevom ili desnom ma se kreću za njim a ne znaju ni ko je taj čovjek Zali se odrati posle male i velike nuštenje da sebi olakša da ne bude u, u nežasetu. A kamoli ima li on viziju šta on hoće u svome životu? A kamoli može li šta drugima ponuditi? Do toga, onaj ko želi da pomogne poslanika, ali se razvoj sram, mora objašnjavati ko je Allahov poslanik. Jer šeitan hoće da objasni drugu teoriju, da je to čovjek koji je nesismen, lud, očaran, zaveden, ne zna šta priča, razdaje rodinske veze, ima terorističke ideale i tako dalje. To svakodnevno možemo čuti na raznim ili u raznim medijima, bili oni častopisi ili elektronski. 51. list pomagana poslanika, ali se razumije, jeste da sljedevici poslanika ali i salatu u salam moraju da rade na polju dave i da usmjeravaju mase u ovom pravcu. Da na taj način ujedinjavaju i poznavaju skupine, plemena, narode i narodnosti. I pogledajte, jedino u sunnetu poslanika, ali i sratu od sramu, Nema rasne diskriminacije. Nama može biti i arat i nearat vođa. Bogat i siromašan. Ovog i onoga porijekla. Inna ekranakum inda Allahi et kakum. Kod Allaha je najbogomojasniji, najbolji. Najbolji titulu ima onaj koji se Allaha tebara kevo ta'ala najviše boji. Kod Arapa je porijeklo velika stvar, pa su pitali Selmana, o Selmane, mi Arapi znamo od koga dolazimo. Tačno znamo jesmo li od Ishaka i od Ismaila, koja roza pripada Arapima, a koja roza pripada ne Arapima. A ko si ti, ko je tvoj otac i majka? Kaže, moj otac je Islam i moja majka je Islam. Zbog toga sebenici Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme moraju da se žrtvuju na području Da'vi. To i mora biti prioritet, svi prioriteta. Belnihu anni volev aje. Ne moraš ti biti veliki pametnjaković ako ne znaš. Prenesi ono što znaš, u šta si uvjeđen i po čemu radiš. U tome ima veliko dobro. Kaže poslanik Ali Salatu Osram, prenesite od mene pa makar jedan aje. Znači nešto što je vezano za Kur'an i Sunnet. Prenesi to na ljude. To se od tebe traži. Jer su ljudi izašli iz vinkla. A vinklo je Kur'an i Sunnet. Pa moramo svi raditi da tu krivu tvrđavu vratimo ponovo po 90 stepeni. 52. vid pomaganja poslanika, ali sada tu osadam. Moramo pojašnjavati osobine poslanika, sallallahu alaihi wa sallam prije i posle poslanstva. Allah tebare kemu ta'ala je dao da ova ličnost sallallahu alaihi wa sallam nije bila zatrljana nikakvim džahilijetom da bi se na taj način neko mogao ili studiju da se vrati prije objave da kaže bilo je to i to. Nikada nije ni jednom kipu sve što učinio. Nikada ni jedan grije nije uradio. Čak su ga u Mekki, dok je bio i maloljetan, i punoljetan, zvali Sadikul Emin. Istini povjednik. On je bio studija, onako spontano, u sporojima vrući Arapa koji često znaju zakohati. Pa i neko treba na kraju te njihove probleme razvrstiti. Upravo je onaj koji je radio na tome najviše bio Mohamed sallallahu alaihi wa sallam. On je njihove imenke brojao i držao. Ovo je jako bitno da istaknemo zbog čega. Zato danas mi kada vidimo za koga se ljudi često lijepi i povodi, uglavnom kada gledamo njegovu njegovo djetinstvo, ili njegov, od njegov odrastanje, puno je nekakvi ružni hronika o njemu. Dok je poslanik ali sratu od stran, od samog dolazka na ovaj svijet, bio veliki izazov. Od njegova imena, do načina rađanja, do načina odrastanja, do načina razmišljanja, ostavio je čovječanstvo prije objave teksta, i ostavio je čovječanstvo s objavom bez teksta. Osim oni koji imaju uši, ali sa njima ništa ne čuju, imaju oči, a sa njima ništa ne vide, imaju srca, a sa njima ništa ne razumiju, u najke ker en am, to su nojevi. Ili oni su belhum autol i gori od nojeva, koji ne mogu da prepoznaju, za kim treba čovječanstvo da ide. A to je zasigurno najbolji čovjek, najbolji poslani, najbolji imam, najbolji muž, najbolji, najbolji, Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. 53. vid povaganja poslanika alaihi sallatu wa sallam jeste da se što više pojašnjavaju dobrote poslanika sallallahu alaihi wa sallam i dobrote ovoga ummeta. Jeste, ovo je zadnji ummet. Ali ovo je najbolji ummet među ummeta, ummetima. Kuntum hajra ummetin, uhrižet in nas. Allah daje garanciju da je ovo najbolji ummet koji je među ljude izašao. Zadnji ummet, ali najbolji ummet. Ovaj ummet je najavljivan od Nuhare i salatu wa salam. Pa ga je onda zapečatio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I zbog toga mi treba da uvijek ističemo karakteristike ovoga ummeta. Ovo je ummet koji je azilletin ala mu'minin wa a'izzetin ala kafirin. Tvar samilostan, osjećajan prema vjernicima, a žesto prema nevjernicima. Ovo je ummet emaneta, ovo je ummet sečde, Ovo je umet odgovornosti. Ovo je umet požetvovanja. Ovo je umet sabora. Ovo je umet koji će pokusati na vrata svake kuće. Bila ona od četvića ili zidana. Ovo je umet koji će biti svjedok protiv svih na studnjeme danu. Ako se ne odozovu ovom umetu koga predvodi Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. 54. vid pomaganja poslanika alaihi sallatu wa sallam jeste da ga moja dašo da umet mora proučavati poslanika sallallahu alaihi wa sallam to jeste njegov segment njegovog obhođenja prema porodci komšijama njegovima ashabima. Skoro je bila velika prašina po Njemačkoj. Kako? Muhammed alaihissalatu wassalam je čovjek, sindik, tako su švabe kazale u tom kontekstu. On je tu kao žene. I Kur'an kaže, poplibu hunne, poplibu hunne, udrite ih. Ali nisu htjeli da se to objasni, nego su zlopotrebili određene dokaze pa je jedan od daija sakupio sve novinare u Njemačkoj, koji često nemaju obraza, a to su držali hrtijamec, koji koriste laž, da bi je pretvorili u istinu. Pa je sakupio i rekao im, ja ću vam objasniti kako je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tukao svoje žene. Pa se obradovali nevijednici. Da iskoriste i taj moment kako bi onda tek iskoristili priliku i govorili, pokušali odratiti švabe koji ulaze u islam, fididillah je hvađa, u skupinama, i ne može to za Allahu pomoć više niko zaustaviti. Pa je sakupio novinare, oni svoje kamere lijepo popalili, prestali da dišu, sad im je bitna svaka riješ, da je dobro zabilježen, kako bi od nje mogli roman napraviti. Pa kaže ovaj daija, hoćete li da vam pokažem i objasni kako je Muhammed sallallahu alaihi ve selleme tu kao žene, upalite kamere, znate li kako je? Nikako. Nikad Muhammed sallallahu alaihi ve selleme nije udario ženu, a je šabaca tanji iz njega, na zemlju. A on kaže, naša majka je ljubomorna. Šta bi radio gošnju? Šta bi radili drugi? Kako bi oni ovu majku nakautirali? To je svoju ženu. Kada bi tako postupila. Ali to je poslanik ali sratu od stran. Koji kaže, hajrukom, najbolji među vama su oni. Koji su najbolji prema svojim ženama. Uđi u ring sa tajstonom. Ili njemu sličnim. Pa pokaži da si muško. A lako je pokazivati zube. A ovi što nas uče kobajagne koje civilizaciji Svaki dan robne pravi o žene. I potiraš kojim se potiše na časet. Poližavaju ženu na svakom koraku. Nema većeg poliženja prema ženi. Nego je staviti raz muškarca. I da ona žabicu drži u rukama. I da ona vozi autobus, kamion. I da ona čavi negdje na ulici. To nije njena priroda. Zamisli da tebe neko čita u noć, svako dan, 5-10 minuta budi, babo, hoću mlijeka, babo, hoću, tutu, babo, hoću ovo. Ti bi vrtlio psihički, jer to nije tvoja priroda, ti nemaš tu evo emotivizam taj, nema kod tebe, ti bi eksplodirao bez baruta. To je područje gdje treba biti majka. Ona u jedan sat ljubi svoje djete, pita, a djete ništa ne zna, razumije ti šta hoće sine šta hoće čer. Razgovara sa svojim djetetom koji još uvijek znači ne zna reći na, na, na, na, da, da, da, da. Zbog toga Islam na kojem je bio poslanik kada je se vratio sam i na kome moramo biti svi do sudnjega dana nas uči kako je poslanik kada je se vratio sam kao predsjednik države saburao sa najvećim stvorenjima u pogledu neprijateljstva prema poslanicima to su židovi. Koji su ga zvijetili, pokušavali u misiju poslata da ga ubiju. Sihr mu postavili i nije se čak i sihr bazno osvjetio. Saburovo je sa svojim komšijom i čekao je priliku da mu uđe i kaže reci la ilaha illallah. Muhammedu Rasulullah, predsjednik države ima potrebu da ode svom komši koji je dječak Pored svi ti je svijeta koji je doživio od njih, da ga pozove u islam i tako je bilo. I zato, u poslanikovom sunnetu sallallahu alaihi wa sallam, ko bude to proučavao, naće kako se treba postaviti u poročnom životu. A danas, zapadna civilizacija hoće da sruši porodcu. Hoće čuke u kuću. Hoće hajvanizam u životu. Hoće pedeljnog i ostalo. A mi hoćemo čistu porodcu. Hoćemo taj pice da niko ne može doći lako do njega. Da bude zaštićen i da uvijek jaj daj. A isto tako u pogledu svojih ashaba. Što je povuka nama, poslanika kada je se razum stran, je puno opraštao ashabima. Kada su imali opravdanje i kada nisu imali opravdanje. Oni na Petru nisu imali opravdanje. Pa mu Kur'an kaže وَلَوْ كُنْتَ فَضَّ الْقَضِيبَ الْقَلْبَ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Ako bi ti bio gruba srca prema njima, oni bi se razbježali od tebe, opraštaj i moli Allah da im oprosti i sa njima se savjetuj, pa i da azente fa tavakir ala Allah. A kada se odlučiš, onda se osnovi na Allaha tabareke wa ta'ala. Zbog toga, poslanik ali sratu od sram je naša vodina. I pogledajmo, često se bakćemo drugima tamo. Ibrahim ali sratu od sram je bio spreman svojim nožem da prekolje ne tuđeg sina, nego svoga sina radi Allaha simbolični nož tvoj danas pod vratom tvoga sina jeste da kaže svome djetetu sine ja sam radi Allaha spreman da saburam i da te odgajam ti si meni prioritet svi prioriteta ti si dio mene zato da ću ja odgovarati na sudnjeme danu tako sa onima koji su pod tvojim nadzorom Jer nije čaba Kur'an kazao وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِسْفَلَا Naredi svojoj čeljadi namaz. Nema tu pogodbe. وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا I ustraj na tome. La nes'alu keriska. Uglavnom ovo je ljudima opravdanje. Džesi sa svojom porodcom. Što su ti nakva djeca i, i ostali? pa kaže ja moram zaraživati. Kur'an ti kaže la nes'alukum rizqa. Mi vas ne pitamo za rizk. Nahnu nerzukuke. mi ćemo vas oskrbiti. Al akriba to li takva, al završica pripada, pripada bogobojaznima. 55. vid pomaganja poslanika, ali sratu od sran, moramo proučavati. Ako želimo poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pomagati, kako se je poslanik, ali sratu od sran, odnosio prema mušicima, prema, eh, prema ehlu kitabijama, prema munaticima. Znači, draga moja braćo, poslanik Islama, objavom zna komu je u mesčidu, objavom zna ko je krenuo sa njim u bitku, objavom zna komu sprkali oko njegove glavi. Samo je mogao da kaže sad i one i Hamza i drugi bi odradu i postao. Ali je cilj Islama, cilj Islama da mi budemo svjesni Nismo mi došli da ubijamo. Nismo mi došli da, da proljevamo krv. Mi smo došli kao milost od Allaha te bareke wa ta'ala. A to su krajice nekakve ako nema nikakvog drugog metoda. I zato poslanik ali sratu od sram je u datom momentu trpio ezijet mušrika. Trpio stanja ahlu kitabija. I znao njihovo stanje i znao ljudima objasniti, nije sve strpao u jedan koš. Nije isto jedan švet koji se direktno napada i jedan srbin koji ti je 11 puta plene tvoje dirao. Nije to isto. Jeste, oni su jedni drugi jehu kitabije. Ali nije isto. Moramo znati kako u datom momentu se postaje prema kome. Tako je i sa ostalima, pogotovo kada su muslimani manjina, kada su muslimani poznačeni, onda se mi trebamo odvojem svojim zabaviti i proučavati, biti u svakom momentu svjesni da nevjednici slama, koliko nam se god prodavali da, nam, da će nas pomirovati, oni će nas jednoga dana, ako im se pruži prilika, za glavu skratiti, To je njihova historija. Neka se oni stide svoje historije. A mi muslimani imamo Kur'an koji nas uči i sudne kako ćemo se postaviti i kako treba da se postavimo prema našim, našem okolišu. I danas još uvijek vlada kod našeg naroda pa kod nas sami da Srbi ne može biti musliman, da Hrvat ne može biti musliman, on je vlah i završeno. Kao tvoje jedino pravo je da ti možeš biti musliman. Kao što ti možeš biti nevijenik ne do Allah. I munatik možeš biti da Allah sačuva. I mušnik na kvadrat možeš biti da Allah sačuva. Tako isto. Do jučerašnji najveći neprijatelj Islama može biti bolji musliman od tebe. I zbog toga mi vidimo, ako neće Tutsi da se date pravom Islamu u Njemačkoj, ako neće Bošnjaci ostalo, hoćeš vabe, talijani, Grci, Allah žele žanuhu je otvorio prostora za sve. I kogod hoće i ko voli, neka izvoli. 56. vid pomaganja poslanika, ali sela tu od Pojašnjavanje poslanikova meneža u jednom danu. Draga moja, znači, naš život je u minutama, naš život je u sekundama, naš život je u danima, satima, u sedmicama, mjesecima i godinama. Niko ne zna za šta je vezan. Neko je vezan za sekundu i nema ga više. Neko je vezan za minutu i nema ga više. Neko je vezan za sad i nema ga više. Neko je vezan za dan i nema ga više. Neko je vezan za heftu i nema ga više. Nekome je zadnji mjesec i nema ga više. Nekome je ovo zadnja godina i nema ga više. Pa šta da radimo onda, dragi moji brate? Kada mi ne znamo šta će sa nama biti, kad će mene smrti i do naše grada doći, onda moramo vidjeti kako je poslanik Ali u Osram provodio kako je njegova sasica u jednom danu bila. Da se ne zavadavamo i za neka koba jagi pod navodnim znacima bolja vremena odgađamo. Mi smo Znači, naređeno je da obožavamo Allaha Đelešanuhu, potpuno predanu. Mi samo čekamo. <clears throat> Zamislite da se neko od ljudskog roda ostavi negdje i kaže čekaj me ovdje, nemoj gledati lijevo, desno, radi to i to. I on dođe, a tebe nema tu. Allahu ne može pobjeći. Gdje se god pokušao sakriti, zato svaki vjednik I to je vid pomaganja poslanika, ali se razu od stran bi trebao da svaki dan pravi sasnicu i raspored. Kao što su to ovi dunjalučani napravili, tačno se zna kada za dunjaluk ustaješ. I kada hajan dunjalučki sa sebe skidaš, kada oblačiš pižamu, a kada oblačiš radno, koja koja radnog odjela izgleda, a pižamu nisu odredili, možeš sam sebi da biraš. bez veze kakvu god obukao, ona ti dva koristi, neće biti, rekao ovo Allah te barek evo tada molim da oprosti meni vam. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين Muhammed ibn Abdillah, salavatullahi wa salamuhu alaih. Predsjedi sedmi bit pomagane poslanika, ali salatu wa salam, jeste da moja braća da bi svaki daija, svako ko govori bismillah, bismil islam, u ime islama, kada nešto govori, da to poveže sa poslanikovim govorom, to jeste da nađe nekakav primjer i sine poslanika ali salatu od sram i da ga navede kako bi opravdao svoju priču i kako bi na neki način ljudi to lakše prihvatili. Jer ljudi uglavnom, kad im počne govoriti, svi šeitari kaču na noge kažu, nemoj ga poslušati. Međutim, da bi ti bio ubjedljiv, reci, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Tako je uradio poslanik sallallahu alaihi ve sallame u tom i tom vremenu u tom tom vaktu za takav i takav hal uradio bi poslanik alaihi sallatu ve sallam tako. Kako bi ljudi konstantno bili vezani za sviru poslanika alaihi sallatu ve sallam. 58 minut polaganja poslanika alaihi sallatu ve sallam. Lijepo bi bilo kada se god u Kur'anu govori o poslaniku alaihi sallatu ve sallam. Imaju ajeti koji pojašnjavaju karakteristike poslanika ali sratu od stran, da se ti ajeti odmah nakon toga protumače ljudima, da ljudi znaju ko je Allaho poslanik ali sratu od stran, jer nama je naređeno da upoznamo Allaha bareke kevo ta'ala, da upoznamo njegove poslanike, da upoznamo meleke i njihove osobine, da upoznamo knjige, da upoznamo ono što je došlo od gajba, da tačno znamo šta je spomenuto u Koranu i Sunnetu. I zbog toga pojašnjavati ajete koji govore o poslaniku Ali Zalatu od Sran. 59. vid pomaganja poslanika Ali Zalatu od Sran. Danas to je poznato, kažu, imaju halke Korana, imaju škole Korana, I to je sada jedan moderni termin. I hvala Allahu Đelešanuhu da to zaživljava. Isto tako, trebaju da budu halke sunneta i škole sunneta. Da sjede ljudi na esehijatu i da pamte sunnet poslanika ali sratu od stran. Kao što je napamtio Ahmed ibn Hanbel, kao što je napamtio Buharija i drugi, da jednostavno našim prsima bude sunnet poslanika ali sratu od stran. Na taj način ćemo to će nas proganjati i na njegovu praksu nasjerati, a moćemo ujedno u svakom momentu iz naših prsa određen hadis ili ajet drugima potegnuti i citirati. 60. vid pomaganja poslanika Ali Salatu Osran jeste ispravljanje sunneta u očima obična svijeta i pozvati ljude da se čvrsto drže sunneta. Kako je poslanik Ali Salatu rekao se čvrsto drže sunneta? naveo je očnjake. Ne možeš putnjacima ništa plavo otkinuti. A predni pogotovo još ok su socijalni. Pa su najbolji kutni zubi. Oni najčešće mogu da nešto otkinu. I da se sjeću. Pa je poslanik kada je sraz u osnovu rekao Abdu alejha bin nevađiv. Držite se moga sunneta kutnjacima. To je najjačiji vid držanja. Tako se ljudi trebaju držati sunneta, a s druge strane moramo običnim masama pojašnjavati svatanje sunneta. Danas ljudima kada kaže sunnet, moramo se raditi sunnetu. Neki misle ovim sunnetima prije bodne, posle bodne, prije avšama, posle avšama. Sunneti koji su na vazbil vezane, na file koji su vezani prije ili posle partova. Neki opet misle da je to obrezivanje muške djece. A često oni koji se pozivaju na sunne danas, oni to ne misle, nego oni to praktično postupaju tako, kada se kaže ovo je sunnet, oni kažu svojim djedima to ne treba. I vidimo ih kako bježe iz sunneta. Ako je u pitanju zikr, ako je u pitanju misbar, ako je u pitanju, znači, bilo koji segment nisu spremni da to svate na ispravan način, da je u tome svako dobro, a postupanje suprotno od toga samo šer i zabuda. 61. vid pomagane poslanika da je sada svoj stran, jeste, draga moja, da ću da ljudima iznosimo petve. Petve islamski učenjaka. Pa da kažemo, šta je Ebu Hanifa kazao za sunnet? Rekao je, to je moj mezer. Ako nađete ispravan hadis, to je moj mezer. Uzmite od mene, drugi su govorili, pod uvjetom, ako se to slaže sa Kur'anom i Sunnetom, treći su kazali, izdali srce po tom pitanju, ako nađete hadi, moje mišljenje, kruhan te odbi. Jedni su kazali, mi smo ljudi da nas kažemo ovo, a sutra odustanemo od toga. Sve su to bile petve. A pogotovo isto tako govoriti ljudima petve. O onim ljudima koji nešto rade suprotno sunnetu, koji na neki način smijavaju sunnet, šta su rekli islamski učenjaci u pogledu toga? Ivan Bineveri je naveo jedan primjer da je jedan od ljudi se smijavao svome sinu zbog misvaka, pa je rekao to što ti imaš u rukama i stavljaš u usta, to dođe na jedno drugo mjesto. I stavio je to na jedno drugo mjesto pa je Allah Želešanu ga tako ponizio, da je zatrudio od toga, Da je Allah da mu raste stoma kao što trudici rasti, pa se je porađao i neku ružu životinu rodio. A nakon toga kada su je prisutni ubili kamenjem, i njemu je duša tetli bila. Ne smije se čovjek ismijavati mi svakom i reći ovo je klipa, ne ubilja, a kamoli nečim drugim, i zato ti si vlasnik svoje riječi dok je ne izgovoriš. A kada je govoriš, ona ide na vagu, pa dobro pogledaj šta govoriš. I zato se u Lema raspravila šta je bolje, šutiti ili govoriti. I mjerili su to zlatom i srednom. 62. vid pomagaju poslanika, ali je sada tu sran. Jeste da usmjeravamo, usmjeravamo mase prema metodama. Danas mi konstantno imamo ljude pred sebom kojom metodom, kako ljudima objašnjavati, da li se navrgoditi, da li se samo haketati sa njima, da li kada vidimo gdje odmah upad pa se pali, kako u kojem momentu postupati i zato moramo i sebe i druge podučavati kako je poslanik kada je srat u stran u datom momentu postupao da ne budu naše emocije ili da ne bude propredničan i vijest. 50 i 60 dečevi pomagaju poslanika, ali salatu od sran. Da se ne pretjeruje treba poslaniku, ali salatu od sran. Židovi, kršćani, pogotovo kršćani, su pretjerali u pogledu poslanika, pa su od poslanika i stavali salatu od sran. Načinili Boga na ovu I zato je kazao poslanika, ali salatu od sran. Nemojte od mene načiniti kao što su to načinili na stranje kršćani, nego recite Allahov robi poslanik poslaniku ne trebamo davati više nego što je Allah rekao da dademo. Ili što je poslanik ali se razume se nam od nas zatražio. Ne bojmo mi smišljati nešto više od toga i u tome je uz Allahu pomoć svaki hajt. Molim Allaha te bareke wa ta'ala da nas učine onima koji su zaljubljeni u poslanika ali se razume se nam na način da se zaljube u njegov sunnet i put na kojem je on bio da volimo poslanika ali se razume se nam i da živimo iz sekunde, minute, sahata, dana, sedmice, godine da što više sunneta u svom životu oživimo i na taj način pred svog gospodara sa puno dobrih dijela dođemo.